Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga berdoa agar kita semua diberkahi dan diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu agama, mengamalkannya dan juga mendakwahkannya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan majlis ilmu kita ini majlis yang dirahmati dan juga perpisahan kita nanti perpisahan yang terlepas dari dosa. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekarang kita melangkah ke materi yang ke-20 yang kita beri judul Salat Salat sunnah. Agama Islam mensyariatkan kepada pemeluknya kita umat Islam amalan-amalan wajib dan juga ada amalan-amalan sunnah atau ibadah-ibadah wajib dan juga ibadah-ibadah sunnah. Amalan-amalan sunnah merupakan sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ibadah-ibadah sunnah adalah ibadah menyempurnakan ibadah kita yang wajib. Dan di antara amalan sunnah yang dapat menjadi sarana untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah amalan-amalan atau juga salat-salat sunnah. Seorang muslim kita muslim diwajibkan untuk mendirikan solat lima waktu yaitu solat zuhur, asar, maghrib, isya dan juga solat subuh. Setelah itu seorang muslim juga dianjurkan untuk mengerjakan solat sunnah. Karena hal itu akan mendatangkan cinta dari Rob kita, dari pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita katakan tadi, ibadah sunnah ini akan melengkapi dan juga menyempurnakan ibadah atau salat wajib kita. Di sini kita akan membahas apa yang dimaksud dengan salat sunnah. Salat sunnah adalah seluruh salat yang apabila kita kerjakan akan mendapat pahala dan jika kita tinggalkan tidak berdosa. Ini sesuai dengan definisi atau makna sunnah menurut ulama fiqih. Yaitu apabila dikerjakan mendapat pahala, jika ditinggalkan tidak mendapat dosa. Inilah yang kita maksud dengan salat salat sunnah di sini. Dalam ilmu fiqih maksudnya dalam pelajaran fiqih sering juga disebut solat sunnah itu sebagai solat tatawwa. Tatawwa juga berasal dari bahasa Arab. Atau juga solat nafilah. Jadi sebutan atau istilah-istilah ini merupakan istilah dari solat-solat sunnah. Baik kita menyebutkan solat sunnah atau solat tatawwa atau solat nafilah. Jika dengan bahasa Indonesia. Dan asalnya itu memang semua dari bahasa Arab. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah memahami apa yang dimaksud dengan solat sunnah. Kemudian kita melangkah kepada macam-macam solat sunnah. Ada beberapa macam solat sunnah yang sangat dianjurkan bagi kita untuk mengamalkannya, untuk uh, melakukannya. Di antaranya di dalam buku panduan kita nanti sudah ditulis oleh muallif. Yang pertama adalah salat sunnah rawatib. Yang kedua salat tahajud. Yang ketiga salat witir. Yang keempat salat duha. Yang kelima salat tarawih. Yang keenam salat tahiyatul masjid. Yang ketujuh salat eh, gerhana. Delapan salat istisqa. Sembilan solat istikharah Sepuluh solat sunnah wudhu Maksudnya setelah wudhu Sebelas solat sunnah mutlak Di sini akan kita bahas Secara singkat Apa yang dimaksud dengan solat-solat tadi uh, Walaupun memang nanti dalam materi-materi selanjutnya akan kita bahas satu persatu secara terperinci. Adapun penjelasan secara singkat, yang pertama adalah solat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib adalah salat sunnah yang dikerjakan sebelum atau sesudah salat fardu ses, atau salat wajib yang kita katakan tadi yang lima. Salat sunnah rawatib uh, ada sebagian ulama mengatakan 10 rakaat, ada yang mengatakan 12 rakaat. Akan tetapi Allahu a'lam yang paling rajih adalah 12 uh, eh, rakaat. Uh, perinciannya ini juga berdasarkan dalil itu nanti akan kita bahas pada uh, pembahasan secara khusus. Ini kita akan bahas secara singkat. Kita katakan tadi solat rawatib atau sunnah rawatib itu ada 12 rakaat. Yang pertama adalah 2 rakaat sebelum solat subuh. Kemudian 4 rakaat sebelum solat zuhur dan 2 rakaat setelah solat zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah solat maghrib dan juga 2 rakaat setelah solat isya. Jadi jumlahnya adalah 12 rakaat. Kemudian yang kedua apa yang dimaksud dengan solat tahajud? Solat tahajud adalah solat sunnah yang dikerjakan pada malam hari minimal dua rakaat dan yang paling utama dikerjakan pada sepertiga malam terakhir. Uh, solat ini juga disebut dengan solat malam atau qiyamul lail. Solat malam. Dan solat ini tentunya kita kerjakan uh, setelah solat isya. Kemudian apa yang dimaksud dengan solat witir? Solat witir adalah solat sunnah yang dikerjakan pada malam hari. Boleh dilakukan setelah solat isya sampai terbit fajar. Uh, solat witir ini juga dilakukan dengan jumlah rokaat yang ganjil. Umpamanya satu rokaat atau tiga rokaat dan juga seterusnya. Apabila solat witir dikerjakan bersamaan dengan solat malam, pokoknya kita solat malam. Kemudian setelahnya solat witir, maka solat ini dilakukan sebagai penutup solat malam. Sebagai penutup solat malam. Uh, umpamanya kita sudah tutup dengan uh, solat witir, apakah kita masih boleh solat malam? Tentunya masih boleh, akan tetapi tidak solat witir lagi. Nanti akan kita jelaskan dalam penjelasan secara khusus solat witir. Kemudian yang keempat solat duha. Solat duha apa yang maksud dengan solat duha? Solat duha adalah solat sunnah yang dilaksanakan pada waktu duha. Yaitu setelah sinar matahari melewati ukuran sepanjang satu tombak sampai menjelang ma masuknya waktu zuhur. Solat ini dilakukan minimal dua rakaat. Solat duha minimal kita lakukan dua rakaat, maksimalnya tidak ada ketentuan uh, secara pendapat yang paling kuat di pandangan para fuqaha atau ulama kita. Kemudian yang kelima salat tarawih. Ini mungkin masyhur terkhusus di kalangan kaum muslimin. Salat tarawih adalah salat sunnah yang dilaksanakan hanya pada malam-malam bulan Ramadan. Salat ini boleh dilakukan secara berjamaah atau sendiri namun lebih utama dilakukan berjamaah. Ini para kaum muslimin terkhusus di bulan Ramadan uh, ah, salat tarawih sering kita laksanakan, kita kerjakan karena memang keutamaannya dan juga uh, pahalanya yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, salat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid adalah salat dua rakaat yang dilakukan sebelum seseorang duduk di dalam masjid kapanpun waktunya termasuk ketika khatib Jumat sedang berkhutbah tetap dianjurkan untuk melakukannya. Jadi uh, salat tahiyatul masjid sesuai maknanya tahiyatul masjid maksudnya menghormati masjid. Ketika kita mau masuk ke masjid uh, sangat dianjurkan bagi kita untuk salat dua rakaat. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan Salat tahiyatul masjid merupakan salat wajib. Akan tetapi Allahu a'lam pendapat yang paling rajih yang paling kuat dalam hal ini adalah salat tahiyatul masjid hukumnya sunnah. Bahkan walaupun ketika seorang khatib di hari Jumat sudah naik, kita terlambat atau masbuk datang, kita juga tetap harus salat tahiyatul masjid dua rakaat sebagai penghormatan kita kepada baitul baitullah rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh solat gerhana. Solat gerhana adalah solat yang dilakukan ketika terjadi kondisi alam yang tidak seperti biasa, yaitu ketika sinar matahari tertutup bulan baik sebagian ataupun seluruhnya. Kondisi ini merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah dan sebagai peringatan bagi manusia agar takut kepada siksaan Allah dan senantiasa mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat gerhana sesuai namanya. Ketika ada gerhana matahari atau gerhana uh, bulan umpamanya. Ketika matahari tertutup ataupun bulan tertutup, maka disinilah disyariatkan bagi kita untuk solat uh, gerhana dan solat gerhana ini merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya bukan karena tanda-tanda sebagai sebagian orang mengatakan itu merupakan tanda-tanda kesialan ataupun sebagainya akan tetapi itu merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan juga memberikan kepada kita peringatan agar kita mengakui atau introspeksi diri uh, mengoreksi diri kita yang banyak melakukan maksiat, banyak melakukan uh, keburukan, banyak melakukan dosa. Jadi kita kembali kepada Rabb kita, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedelapan salat istisqa apa yang dimaksud dengan solat solat istisqa? Uh, sesuai maknanya istisqa itu dari asal istasqa ya yastasqi yaitu minta air. Akan tetapi dalam uh, pelajaran kita ini solat istisqa adalah solat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika musibah musibah kekeringan melanda bumi dan membahayakan manusia karena tidak turun hujan dalam waktu yang lama. Jadi ketika kita melihat di lingkungan kita, di tempat tinggal kita, hujan sangat jarang sehingga mengkhawatirkan kita akan binasa dan juga mengkhawatirkan hewan ternak kita, tumbuh-tumbuhan kita tidak seperti biasa, biasa hujan turun akan tetapi ini tidak turun-turun hujan sehingga mengkhawatirkan kita maka disyariatkan bagi kita untuk salat minta hujan atau dalam istilah fuqaha disebut dengan salat istisqa salat minta diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian yang kesembilan salat istikharah apa yang maksud dengan salat istikharah istikharah berasal juga dari bahasa Arab eh, yang berasal dari istakhara yastakhir artinya adalah uh, memilih di antara dua. Tapi yang kita maksud di sini dengan solat istikhara adalah solat yang disyariatkan kepada seorang muslim ketika dia sedang bingung apakah hal yang akan dia lakukan mengandung kebaikan atau tidak. Dia bingung di antara uh, dua pilihan akan tetapi yang rojih ketika dia sudah menentukan satu pilihan dia solat. apakah pilihannya itu mengandung kebaikan atau tidak. Dalam keadaan seperti itu, maka dia disunnahkan untuk sholat dua rakaat. Kemudian, apa yang dimaksud dengan sholat sunnah wudhu? sholat sunnah wudhu adalah sholat sunnah e, dua rakaat yang dilakukan oleh seorang muslim atau muslimah yang baru selesai berwudhu. Umpamanya kita berwudhu. Setelah berwudhu, kita sholat dua rakaat. Itu disyariatkan bagi kita setiap selesai wudu. Kapan saja kita selesai wudu, kemudian kita salat dua rakaat. Kemudian salat sunnah mutlak. Apa yang dimaksud dengan salat sunnah mutlak? Uh, secara bahasa mutlak artinya umum, tidak terikat kapan saja boleh silakan secara bahasa akan tetapi yang kita maksud di sini adalah salat sunnah mutlak adalah salat sunnah yang dilakukan dengan tidak terikat dengan waktu-waktu tertentu atau tempat tertentu sebab tertentu atau jumlah rakaat tertentu Nah, solat sunnah mutlak ini tidak ditentukan waktunya. Tidak seperti solat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid jelas ketika kita masuk masjid. Akan tetapi solat sunnah mutlak tidak ada ketentuan dan juga tidak ada tempat khususnya seperti tahiyatul masjid harus ketika masuk masjid umpamanya atau sebabnya umpamanya ketika seseorang solat dua rakaat ada sebabnya seperti dia selesai berwudu akan tapi solat mutlak ini tidak bisa saja ketika merasa sedih umpamanya berwudu solat dua rakaat boleh saja kemudian Jumlah rokaatnya juga tidak ditentukan. Jadi terserah kita dua rokaat, empat rakaat, enam rakaat dan seterusnya. Solat sunnah mutlak boleh dilakukan kapanpun dan dimanapun kecuali pada waktu-waktu dan tempat-tempat yang memang dilarang dalam syariat dan solat mutlak maksudnya sunnah mutlak boleh dilakukan dengan jumlah rokaat berapapun yang dilaksanakan dengan cara dua rokaat dua rokaat. Ini kita katakan tadi tidak ada maksudnya kapan pun dan di mana pun boleh kita melakukan solat sunnah dua rakaat ini. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah macam-macam solat sunnah yang dapat kita terapkan, kita laksanakan sehari-hari sebagai amalan untuk mencapai keriduan atau uh, cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan juga bisa melengkapi solat-solat wajib kita. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada beberapa catatan. Yang pertama, pada dasarnya dibolehkan bagi seorang muslim untuk melakukan solat sunnah kapan saja. Kecuali pada waktu-waktu terlarang Waktu-waktu terlarang yang dimaksud yaitu adalah setelah solat subuh hingga terbit matahari dan sinarnya sudah muncul ke atas permukaan dengan batasan kira-kira setinggi tombak dan di wilayah maksudnya di wilayah kita Indonesia Katulistiwa kira-kira 20 menit setelah terbitnya matahari 20 menit setelah terbit matahari kemudian yang dilarang juga kita solat ketika matahari tepat berada di atas kepala atau persis uh, tengah hari sampai bergeser ke arah barat. Ini adalah waktu menjelang solat zuhur. Makanya sebagian ulama kita boleh uh, solat duha itu sebelum masuknya waktu zuhur 10 menit. Perkiraan itu 10 menit sebelum masuknya waktu zuhur. Karena 10 menit sebelum masuk waktu zuhur inilah waktu yang dilarang kita untuk melakukan uh, solat. Seperti yang kita katakan tadi ketika matahari tepat berada di atas kepala atau persis tengah hari sampai bergeser ke arah barat. Jadi matahari di tengah pas di atas kepala belum bergeser ke arah barat. Kemudian waktu yang ketiga adalah setelah solat asar sampai terbenam matahari. Jadi ini kita adalah waktu-waktu yang dimakruhkan atau yang sangat tidak dianjurkan atau bahkan dilarang buat kita untuk sholat. Kemudian di sini ada pengecualian kita katakan waktu-waktu yang kita sebutkan di atas adalah waktu-waktu terlarang untuk melakukan sholat sunnah karena waktu-waktu tersebut adalah waktu-waktu ibadahnya orang kafir. Namun pada waktu terlarang itu dibolehkan melakukan solat wajib yang terlambat dari waktunya atau melakukan solat sunnah yang mempunyai alasan seperti solat tahiyatul masjid. Uh, jadi yang kita katakan tadi tiga waktu tadi itu hanyalah untuk solat solat sunnah. Adapun solat wajib seorang umpamanya terlambat bangun solat subuh akan tetapi matahari sudah terbit uh, maka dia wajib melaksanakan solat subuh tadi. Ada seorang solat asar terlambat. Ha. Matahari sudah mau tenggelam. Dia mau solat tetap harus di, dilaksanakan solat wajib tadi. Atau solat sunnah juga boleh kita lakukan pada waktu-waktu terlarang tadi. Jika memiliki alasan seperti solat tahiyatul masjid. Atau solat wudhu umumnya. Kita baru wudhu. Kita sudah solat asar umpamanya kan waktu terlarang setelah sholat asar salah satunya setelah sholat asar sampai tenggelam matahari kita setelah sholat asar jalan-jalan batal wudhu kemudian kita berwudhu sholat dua rakaat juga di dibolehkan bagi kita untuk sholat pada waktu itu kemudian di sini muallim mengatakan Larangan dan pembatasan waktu ini khusus dalam solat sunnah saja. Adapun zikir dan doa kepada Allah Taala maka tidak ada batasan waktu sama sekali. Ini sangat jelas. Uh, yang dibatasi dalam waktu terlarang tadi hanya uh, solat-solat sunnah yang tidak memiliki sebab. Kalau ada sebabnya tahiyatul masjid atau solat karena selesai berwudu itu di, dibolehkan. Baiklah sahabat akademi nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat kita sampaikan sebagai rangkumannya adalah perlu kita ketahui uh, solat sunnah adalah solat yang harus senantiasa juga kita jaga, kita laksanakan karena ini merupakan penyempurna uh, solat wajib kita dan juga solat sunnah ini merupakan uh, sarana untuk mendekatkan kita kepada Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak di dalam hadis disebutkan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya kepada kita menjelaskan tentang itu. Karena tidak ada hal sesuatu yang paling Allah cintai dari seorang hamba yang dilakukan uh, melainkan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika senantiasa seorang hamba tersebut melakukan amalan-amalan sunnah, amalan-amalan tatawu, amalan-amalan nafilah, ha, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi amalan-amalan sunnah yang kita lakukan dan juga kita sampaikan tadi, eh, mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakannya dan juga dimudahkan untuk senantiasa ber, uh, continue terus menerus untuk melaksanakannya. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat saya sampaikan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua dimudahkan untuk melakukan amal ibadah. Dimudahkan juga ikhlas dan juga beribadah sesuai dengan tuntunan dan juga ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته